Я почулася у відповідь. І Раїса Павлівна Кравець, п'ятдесятилітня, велика, повна і, видно, дуже сильна жінка, зайшла до кімнати. Те, що вона господиня цього маленького королівства, відчувалося не тільки в кожному слові, а навіть у кожному її русі, у темних косах, закладених високою короною над чолом, уже позначилася сивина але ніхто б не наважився назвати Раїсу Павлівну старою. Стільки було ще молодого, в рисах її колись видно дуже вродливого обличчя. Ну, як ти тут поживаєш? Натерпівся? Не страшно одному ніч ночувати? Ні, не страшно. Тривожно. Ще один італійський полк через місто пройшов. Знаю. Нікого не було. Дід Махтей перегною привіз. А, добре. Тютюнець сіятимеш? Сіятиму. Він усіх урятував мій тютюнець. Не тобі над ним насміхатися. Що правда, то правда. Значить, вважаєш себе нашим рятівником. Пишаєшся страшенно. І настрій у тебе прекрасний. А у вас він, видно, дуже поганий? Відгадав. Поганий у мене настрій. Води приніс? Приніс. Молодець. А настрій я зараз і тобі зіпсую. Раїса відсунула стільця, сіла до столу, уперлася руками в боки. От дивлюся я на тебе, і серце розривається. Італійці з німцями в місті. Можна сказати, всі по лезу ножа ходимо. А людина закохана сяє, як світле сонечко, і байдужісінько їй до всього на світі. Це ти про мене? уточнив Іван. Про тебе, любесенький мій, про тебе. Ні, радіти мені нічого. Ніяких особливих досягнень у моєму житті немає. Але наші скоро вже будуть тут, це як двічі по два. І ти не помилилася. Настрій у мене спокійний, певний добрий. А щодо кохання усе правильно, усе правильно. Раїса важко зітхнула і повторила. Усе значить правильно. Кохаєш і сподіваєшся на щастя. Ну як тобі в таку хвилину настрій зіпсувати? Сама себе запитую і відповіді знайти не можу. Адже це справжній гріх. Мало не злочин таке сказати. А ти не бійся, кажи, впевнено і навіть гоноровито мовив Іван. Кажи. Мені тепер ніщо на світі настрою зіпсувати не може, навіть що навіть? зацікавилася, аж вперед подалася Раїса. Навіть смерть, спокійно відповів Іван. Смерть? ошелешено перепитала жінка і мить помовчала, дивуючись, як це така малозначуща річ могла спасти на думку колишньому лейтенантові. Смерть це мій любесенький просто. На світі є речі стократ страшніші. Ні, твердо і переконано відповів журба. Нічого страшнішого за смерть на світі немає. Доки людина жива, ще все можливе і радість, і щастя, і перемога. От коли вже життя немає, гарна в тебе філософія. А вже ж. А головне наша радянська. Ну, чого ж ти замовкла? Цікаво знати, чим це ти мене злякати хотіла. Признаюся чесно, страшно про це й сказати. А ти не бійся з плеча рубай. Раїса помовчала, ще раз зважуючи власні думки, оцінюючи своє право їх висловити, потім заговорила вже зовсім іншим, зовсім не таким рішучим тоном. От ішла я сюди. Я ж кипіла вся, як на пожежу бігла і думала, зараз вибухну. Здавалося, ніяка сила мене спинити не може. А от прийшла і завагалася. Значить, неправильні вони твої думки? Та ні. В тому то й біда, що правильні. Тебе жалко. Мене, знетямився Іван. Ти мене жалієш? Саме так. Жалію до крику, а видно, нічого не вдієш. Раїса встала із стільця, пройшлася по кімнаті давно не фарбовані облуплені мостини, поскрипували під її важкою ходою, помовчала, позираючи на Івана, і потім зовсім несподівано, не би змінюючи тему розмови, а справді ведучи все одну і ту ж лінію, запитала Ти її дуже любиш, Галину? Івану журбі аж подих перехопило від несподіванки. Він наказував собі не втрачати спокою, а кров уже линула із глибин серця в обличчя.